աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Անցած մի քանի օրերը բավականին հագեցած էին տարբեր աշխարհակական զարգացումներով։ Այսպես Վաշինգտոնում ընթանում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ արտգործնախարարների հանդիպումները։ Դերևս սпарս չէ ինչով նրանք կվերջանան, բայց մի շարք թեզերի մասին արդեն իսկ հրապարակայնորեն խոսացվել է։ Այսպես Էնտոնի Բլինկենը ԱՄՆ արտգործնախարարը կամ պետնախարարը հայտարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը Բաքվին ու Երևանին խնդրել է դիտարկել ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ինչ կարելի է սրան պատասխանել, շատ շնորհակալ ենք, բայց լավագույն պաշտպանությունը կլինի այն, որ աշխարը մեկընդմիշտ ճանաչի, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սա լավագույնս պաշտպանությունն է։ Այլ կերպ սա լինելու է իհարկե եւ Արցախի ժողովրդի մահվան դատավճիր եւ նաեւ մահվան դատավճի ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին, բարոյականությանը եւ այլն եւ այլն։ Բնական է նաեւ Մոսկվայում արձագանքել են այս հանդիպումներին, այսպես Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Պեսկովը հայտարարել է, որ այլընտրանք երրակողմ համաձայնությունը չկա եւ առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ հարց կարգավորել։ Էս էլ է ընդունելի, հասկանալի, բայց դա նշանակում է, որ նաև պետք է քայլեր ձեռնարկվեն։ Նաև նույն Ռուսաստանի կողմից ապա շրջափակելու Արցախը եւ այդ նույն դրույթների համահունչ պահպանել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այնտեղ շարունակվել է հակահայկական քարոշչությունը, ավելին այսօր Շուշիում, օկուպացված Շուշիում մեկնարկել է մի համաժողով միջազգային մեծ Եվրասիայի աշխարհակաղականության ձևավորումը անցյալից դեպի ներկա եւ ապագա այսպիսի խորագրով, որը Հեյդար Ալիևի հաուրամյակին նվիրված այս միջոցառումն է։ Բնական է այնտեղ խոսել է եւ Իլհամ Ալիևը, հայտարարել նույն թեզերը, հակահայկական քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ եւ այլն եւ այլ։ Գրեթե նույն ոճով վարվել է նաեւ Թուրքիան, այսպես Թուրքիան բոլորս գիտենք, որ փակել է առանց տեղեկացնելու Հայաստանի Հանրապետության հետ օթային սահմանը, այսինքն թույլ չի տալիս Հայաստանի որևէ օտանավակայանի հատել Թուրքիայի պետական սահմանը։ Եվ բացատրությունը հետևյալն է, որ դա կապված է, որ Նեմեսիսի գործողության այդ հուշարձանը տեղակայվել Երևանում եւ իբրև Հայաստանը Արցախի մատակարարում է զենք։ Բնական է զենքի մասին, այդ անհետիթության մասին, հատկապես pašարված Արցախում խոսել պետք չէ, բայց որոշ բաներ կապված Nemesis օպերացիայի հուշարձանի հետ կարելի է ասել։ Բոլորը, չգիտեմ, մոռանում են, իհարկե սա ուղղված չէ Թուրքիայի արտգործնախարարին, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ասպես Կոստանդինոպոլսում Ստամբուլում գոյություն ունի մի հուշահամալիր, որը կոչվում է Ազատության հուշահամալիր եւ նվիրված է այսպես Թուրքիայի ազատականությանը, դեմոկրատական այդ ինստիտուտներին, նրա քաղաքացիական կեցվածքին եւ այլն եւ այլն։ Եվ այնտեղ իրականացում են տարբեր պետական միջոցառումներ, հավաքույթներ, այդ թվում նաև ժողովրդավարական ուժերի հանրահավաքներ եւ այս հուշահամալիրում հանգչում են երկու տխրահրճակ անznավորություն՝ Թալատ Փաշան եւ Էնվեր Փաշան, որոնք Հիտլերի եւ Հիմլերի հոմանիշներն են ֆաշիստական։ Ուրեմն Թալատի աճունը բերել են 1943 թվականին, Էնվերին 1996։ Եվ ինչ, որտեղ է եղել միջազգային հանրությունը, ինչի չեմ բողոքարկել, հիմա եթե այսպես գնաց, վաղը նաև Բերլինում ֆյուրերի գերեզմանոցը կգտնեն, Հիմլերին էլ եւ այլին եւ դա կդառնա պաշտամունքի առարկա։ Ոնց կլինի դա։ Իհարկե շատ ված, բայց իրավիճակը այսպեսին է։ Վերջի օրերին շատ հետաքրքիր քաղաքականություն է վարում Իրանը, այսպես Իրանի նախագահ Ռայիսին պաշտոնական այցով այցելել է Սիրիա, Դամասկոս, մեկնարկել են քննարկումներ եւ հանդիպումները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի եւ ղեկավարության հետ։ Շատ ջերմ են ընդունել Իրանի նախագահին շատ։ Ավելին նոր զարգացում է ստացել տխրահրճակ մի ձեռնարկ Իսրայելի խորհրդարանի 32 падգամավորի, որով նրանք հորդորում են Իսրայելի ԱԳՆ-ին ճանաչել հարավային Ադրբեջանը, հաստորեն Իրանը ապամոնտաժելու։ Եվ այսպես Իրանի այս կոշտ դիրքորոշման միգուցե հետևանքով նաև Իսրայելում որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան, այսպես անվտանգության իրենց ծառայության ղեկավար Գիլա Գամլիելը իր Twitter-յան էջում հրապարակել է մի փաստաթուղթ, որով հորդորել է այդ падգամավորներին հետ կանչել իրենց ստորագրությունները եւ 20 падգամավոր հետ են կանչել։ Բայց կապ չունի, արդեն իսկ կա նախադեպ փաստորեն սրանով Իսրայելը ցույց է տվել, որ Իրանի ապամոնտաժումը որպես պետություն եւ պանթուրքիզմի գաղափարախոսության առաջ տանելը իրենց համար նույնպես կարեւոր է։ Նաեւ միջադեպ է տեղի ունեցել Պարսից ծոցում, ասեմ որ ապրիլի 30-ից Իրանում տոնում են Պարսից ծոցի տոնը, մի քանի օր է տևում այդ տոնակատարությունները եւ այնտեղ Իրանի նավատորմի մի շարք նավեր կանգնեցրել են ամերիկյան ռազմանավը, որը շատ է մոտեցել Իրանի տարածքային ջրերին եւ ստիպել են նրան ոչ միայն հեռանալ, այլ նաեւ երկխոսության բռնկվել հենց պարսկերեն լեզվով։ Ասեմ, որ մեր ցավր արևելքում նաև մի շարք վատ զարգացումներ են տեղ ունենում կապված եզդիների հետ, մեր եղբայրական ժողովրդի հետ։ Ավելի քան 30 հազար հակաեզդեական կոչեր բռնությունների հնչեցվել են վերջի մի քանի օրերի ընթացքում Իրաքում։ Նույնիսկ Ֆրանսիայի դեսպանատունն է հատուկ հայտարարություն արել։ Սա շատ իհարկե մտահոգիչ է։ Բավականին թեժ էր նաև ռուս-ուկրաինական հարաբերություններն ու պատերազմը շարունակվում է եւ ամենազարմանալին եւ միգուցե հետաքրքրականը այն է եղել, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը փորձել են հարվածել Կրեմլի վրա անօթաչու թոչող սարքերով։ Նրանք ոչնչացվել են, բայց այնուամենայնիվ ինքը նախադեպը շատ նոր մի բան է, որը ցույց է տալիս, որ իսկապես պատերազմական գործողությունները թեժանում են։ Կրեմլը պատասխանել է, որ պատասխանը լինելու է շատ կոշտ եւ իրենք են որոշելու ինչպես պատասխանել։ Նաեւ անօթաչու թռչող սարքը խոցել է նավթամշակման մի գործարան, որտեղ մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Ռուսները նույնպես հարվածել են նավթամշակման մի շարք կետերի Ուկրաինայում, այնտեղ նույնպես կա մեծ ավերվածություններ։ Շատ հետաքրքիր հայտարարություն է կատարել Չեչնիայի նախագահ Կադիրովը։ Նա հայտարել է, որ ցանկանում է ստեղծել մի բանակ տարբեր ժողովրդներից բաղկացած, որոնք պետք է պաշտպանեն այն ժողովրդներին, որոնք ենթարկվում են բռնությունների ժողովրդավարական աշխարհի կողմից։ Ինչ է սա իր անձնական նախաձեռնությունը, թե ինչ որ լեգիոնի պես բան է ստեղծվելու, օտար լեգիոնի, որը նաև Ֆրանսիայի օրինակ զինված ուժերում կա եւ օգտագործվել է տարբեր տեղ ժամանակը ցույց կտա։ Հետաքի զարգացումները տեղնեցան չճանաչված պետությունների դիրույթում։ Այսպես Եթովպիայի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է Սոմալիլենդին, նրանց Զայլակ կոչի կոչիցիալ նավահանգիստը ռազմական տարիքների համար Եթովպիայի օգտագործելու խնդրանքով Սոմալիլենդը մերժել է, բայց ասել է, որ կարող է տրամադրել, եթե Սոմալիլենդին ընդունեն Աֆրիկյան միություն եւ ուրեմն ՄԱԿ տեսնենք ինչով այն զարգանա։ Նաև Մեզնեստրում հետաքի զարգացումներ տեղնեցան Մոլդովայում բուրըն քննարկումների ենթարկվել մի թեմա, որ պետք է ռուս խաղապանները դուրս գան տարածաշրջանից եւ միջազգային ուժերը այնտեղ տեղակայվեն Մեզնեստրի հետ սահմանին, որին Մեզնեստրի արտգործնախարար Իգնացիևը պատասխանել է, որ այդպիսի բան տեղի չունենալու, առավել եւս որ Մեզնեստրում ապրում է ավելի քան 250 հազար Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Եվ շատ հետաքրքիր զարգացում տենացավ Թայվանում, Թայվանը այցելել ամերիկյան խոշոր զենք արտադրողների մի պատվիրակություն առաջատար գազམ་ակերպությունների, գործարանների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ համատեղ նիստ են արել, քննարկվել է Թայվանի հետ համատեղ անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության հետ կապված հարցեր եւ իհարկե նաեւ այլ ոլորտներում համագործակցություն ընդլայնելու։ Բնական է սա շատ վատ է ընդունվել Չինաստանի կողմից, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Այսպիսինն էին հիմնական զարգացումները, թանկագին բարեկամներ, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Շնորհակալություն, մնացեք բարով։ Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։